نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم أو ما رأيتم درة عين لها فيها علم أوما رأيتم درة عين المها فيها علم قمرا أراها إنها بدر إذا ما البدر كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد رشد كل u znači, govorili o klanju i prinošenju žrtve nekome drugom mimo Allaha subhanahu ta'ala. A zatim smo spomenuli poglavlje da se ne prinosi žrtva Allahu subhanahu ta'ala na mjesto gdje se prinosile ili se prinose žrtve nekome drugom mimo Allaha subhanahu ta'ala. Pa smo na osnovu toga rekli da je ovo jedno veliko i značajno pravilo u šerijatu u ovom savršenom šarijetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Kad kažemo šarijetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, znači šarijetu sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Muhammeda sallallahu alaihi sallam, da se mjesta koja su poznata ili prvenstveno pripremljena da se na njima čini širk, da se na tim mjestima ne čini ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i da to postaje opšte, opšte pravilo. Pa smo došli onda do, do toga da kažemo da u nekim situacijama imaju iznimne situacije, odnosno osim da to bude znači e, da se kroz to ogleda triumf islama i muslimana, kao što su muslimane napravili mjesto na mjestu gdje je bio lat, je tako, u Taifu i mnoge druge, znači, e, mesčidi koji su podignute na mjestima gdje su bile crkve prije toga ili nešto drugo. Znači, da se kroz to ugleda triumf Islama, a inače pojedinac da ode na mjesto gdje su mošici prenosili žrtve ili neke druge praznike obavljali, rekli smo da na to mjesto ne čini ibadet, zato što je to ponašanje mušika i zato što on svojim dijelom po vanjštini, znači sa vanjske strane kad se gleda bez ulaska u njegov nije oponaša mušike i podržava njihov širk. Podržava njihov širk. Na osnovu ajeta la takom fihi ebeda nikad u njemu nemoj klanjati. učan, u mesčidu je Jel tako? Mesčidu munafičkom kojeg su napravili munafici, zabranio Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu da tamo klanja. Iako bi Rasul sallallahu alaihi kad bi klanjao u tom mesčidu bio iskren u tom namazu i klanjao bi ga Allahu subhanahu wa Ali da se ne bi istina pomiješala sa lažima i da ne bi taj namaz koji je Allahu subhanahu wa ta'ala tako, se pomiješao sa namazom monahika koji nije Allahu subhanahu wa i koji ne vjeruje Allaha subhanahu wa i koji su taj mjesec napravili samo kao da bude odstupnica, odnosno da bude e, mjesto za nevjernike i mušike koji trebaju tu da dođu i odatle da napadnu Rasula sallallahu i onda je Allah subhanahu wa ta'ala to zabranio. Pa smo došli do toga da govorimo o zavjetu. Zašto? Zato što prethodno poglavlje spomenut hadith da je čovjek pitao Rasula sallallahu alaihi sallam zavjetovao sam se da zakoljem devu na mjestu koje se zove Bevane. To tako? Pa je Rasul sallallahu alaihi sallam rekao ispuni zavjet. Ne ima zavjeta u griješenju Allahu subhanahu wa niti u onome što čovjek ne posjedi. Pa smo došli do teme znači zavjetovanja. I večeras za Allahu pomoć govorit ćemo o zavjetovanju pa ako Allah subhanahu tara dadne da spomenemo i traženje pomoći od nekoga drugog mimo Allaha subhanahu i traženje pomoći od nekoga drugog mimo Allaha subhanahu kao dva oblika širka. Kao dva oblika širka. Pa kaže šeikh Islam Muhammed ibn Abdullahab rahmahullahu u pogledu od širka i zavjetovanje nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala spominje riječi uzvišenog Juhune bin Nedi oni ispunjavaju svoje zavjete. Ovdje u pohvalom kontekstu Allah subhanahu wa ta'ala govori o onima koji ispunjavaju zavjete. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ Što god udjelite od sadake ili ispunite od svojih zavjeta, Pa Allah subhanahu wa ta'ala za to zna. Znate vaše ibade. Pa i ovdje u ovom ajetu sure Bakara opet spomenuto znači zavjet u i ispunjavanje zavjeta, spomenuto u pohvalnom kontekstu. Sve ono što vas subhanahu tela hvali i nešto potiče i zbog čega nagrađuje, šta je to? To je ibadet. Sve što Allah mano tela voli od riječi i, dje, i dijela. Allah mano nagrađuje i voli, pa tako ono što je ibadet, ono što je naredio, to je Allah subhanahu Tela najdraži. Ono što je stavio strogu obavez. Prema ovim uh, ajetima ima i prema hadithu od Aisha radijallahu anha od imama Buharija da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam men nadara an yuti'a an yuti'a Allaha fali yuti'ahu ko se zavjeti da se pokori da bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala nek mu bude pokoran ومن nadara an ya'si Allaha fala ya'si ako se zavjetuje da bude nepokoran Allah subhanahu wa ne bude nepokoran. Na što se ovo odnosi? Znači, ko se zavjetuje da uradi nešto što je i ibadet, u čemu se ugleda pokornost Allah subhanahu wa nek ispuni taj zavjet. Ako se zavjetuje da će uraditi nešto što inače grije, što je Allah subhanahu zabranio, nek to ne uradi. Nek to ne uradi, nek ne ispuni taj zavjet. Nek ne ispuni taj zavjet. Pa se ponovo vraćamo zavjetu. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala prije svega iz ovih ajta i vidimo da je zavjet definisan kao ibadet, ali tako? I to je ono do čega trebamo da dođemo ovdje u ovom poglavu. A sve što je ibadet, smije se posvetiti i činiti samo Allaha. Pa ako se učini nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, onda je to šta? Šir. Onda je to šir. Pa je zavjetovanje, znači, Allah tela za njega nagrađuje, pohvalio ga, to tako, ispunjavanje zavjeta njemu uzvišenom, pa onda to i badet. Ko učini drugom, zavjetuje se nekome drugom mimo Allah subhanahu pa on je, on je učinio širk. On je učinio širk, jer je posvetio ibadet nekome drugom mimo Allah subhanahu a mi znamo da nas Allah subhanahu wa ta'ala šehadetom la ilaha illa Allah uči da se ibadet čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže šeheh Islam Ibn Taymi Rahmanullah ta'ala što se tiče zavjeta nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala kao zavjetovanje kipovima, suncu i mjesecu, kaburojima. To je kao kad se neko zakune nečim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala od njegovih stvorenja. Ovdje govori šeheh Islam Ibn Taymi Rahmanullah ta'ala da onaj ko se zaviti nečim i nekome drugom mimo Allah subhanahu da nema, znači, kefareta. Što znači kefareta? Nema iskupa, neće ispuniti taj zavjet. Neće ispuniti taj zavjet, nego i kad ga prekrši kao zavjet, opet nema ni iskupa, određenog, propisanog iskupa za taj takav zavjet. Kaže, ako se zakune nečim drugim mimo Allah subhanahu wa neće tu zakletu kada je prekrši neće, nema otkupa za nju. Ako se zakune čovjek nečim drugim ima Allah smaran da. i onda to ne ispuni Nema otkupa za, to, tu zakletu. Nego kaže, nego kaže da će onaj ko se zakune nečim drugim ima Allah subhanahu kao i onaj koji se zavetuje nekome drugom ima Allah subhanahu wa nema znači neće ni ispuniti ni tu zakletu niti će ispuniti taj zavjet, ali nema znači otkupa. Zašto? Zato što je obadvoj, tije stvari su širk i nemaju nikakve svjetosti da bi se za njih iskupljivo, je tako? Nego treba da učini istikvar Allahu subhanahu wa ta'ala. Treba da se Allah pokaje što je uopšte se zavetu i zaklinio se nečim drugim mimo Allah subhanahu i da kaže kao što je rekao Resul sallallahu alaihi sallam pa onda navodi hadith men billati wal فَلْيَكُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Kaže nego nek kaže kao što je rekao Rasul sallallahu ko se zakune latom ili uzatom, neka kaže la ilaha illallah. Znači nek obnovi se islam. Znači, prvu stvar koju smo izdefinisali jeste da je zavjetovanje i valje. Što će reći, šta, ako se uradi nekome drugom i zavjetuje nekom drugom, ima Allah tada da je činio čin, jer ibadet se smije činiti samo Allah Drugo pitanje koje se postavlja, dobro, ako se ipak zavjetuje nekom drugom Allah, mimo Allah smatra, tada hoće li ispuniti zavjet? Dobro, ali ima li sad kefareta za to? Ima li otkupa? Prema ovom mišljenju koje smo ovdje spomenuli, nema otkupa. Međutim, spominju se znači neki drugi hadijeti kod Abu Dawuda i kod mama Nesa ibn Mađe i tako dalje, da od Ukve tubnu Amira radijallahu da je rekao Rasul sallallahu da ako čovjek ne ispuni zavjet, tako, ako čovjek ne ispuni zavjet, ali ovdje se ne definiše kakav zavjet, nego općenito zavjet, ispravan zavjet, da u tom slučaju znači ima a i to je kefaret kao za zaklet. Kefaret kao za zaklet. Pa kaže u ovdje ko se zavjetuje da će biti pokoran Allah subhanahu wa nek ispuni zavjet. Znači, šta? Onaj ko se zavjetuje, njemu je vađiv da ispuni taj zavjet. Međutim, ako se zavjetuje da učini grije Allah subhanahu onda nek ne ispuni. Pa šta je sa tim zavjetom? Kaže ovdje od Aisha radijallahu anha isto tako da je rekla nema zavjeta u griješenju la nadre fi masijeti je kefaratu u kefaratu ljemin. Nema zavjeta u grijevu, A kefarat tog takvog zaveta je kao kefaret zakletve. Kao kefaret zaklet. Pa ovi haditi govore suprotno od ovoga što govori šehol islam. Je tako? Govore nasuprot onome što govori šehol islam. I ovo prenosi, znači to je taj hadith koji sam malo prije spomenuo, prenosi Ebu Dawud, Tirmidhi, Nesai, Ibn Isto tako, da je rekao Rasul sallallahu alaihi ve zavjet za, odnosno otkup za zavjet, ako ne spomene, znači, jeste kefaret za zaklet. Kefaret za zaklet. Koji je kefaret za zaklet? Šta je kefaret? Šta je utkop za zaklet? Ako se čovjek zakune da nešto uradi pa ne ispuni. To na kraju tri dana postoje da se Znači, nije tri dana postoje kako svi odmah trče, a? je prvo Nego, prije, znači ima dvije opcije Prva mu je ponuđena, ako ne može tu prvu da ispuni, onda prelazi na drugu i tek onda ima pravo na drugu. A druga opcija je da posti tri dana. Jeste razumeli? Znači nije, nema pravo čovjek da odmah uzme i da posti tri dana. Ne. Nego prvo da vidi može li ispuniti prvu mogućnost koja mu se nameće. tako? Pa ako ne može ovo prvo što mi je rečeno ispuniti ništa od toga, onda ima pravo da posti. A šta je prva opcija? إطعام عشرة مساكين min eusatima to تطعمون أهليكم da nahrani deset siromaha od srednje hrane kojom hrani svoju porodicu. Evo kisvetuhom. Ili da ih odije, da im kupi odijelo. Evo tahriru rakale. Ili da oslobodi roba. Ovo je došlo evo, evo, evo. Znači ili, ili, ili, svejedno. I ovo je prva opcija u kojoj ili, ili, ili, znači jednako snažno imaš pravo da odabereš. Ako hoćeš da nahraniš, ako hoćeš da i ili oslobodiš roba, šta ti je najlakše? Jel tako? A nemaš pravo da odmah izabereš post, jer onda kaže, jel tako? Pa ako nema ili ne može, jel tako? Nek posti tri dana. Fa ili nam ježit rasnjamo te radati, Ako ne nađe, ako nema, jel tako, ništa od gore, nek posti tri. To je, znači, otkup za zakletu koja se ne pa dobro zapamtite. Često ljudi mogu nahraniti deset siromaha, jel tako? A oni se okrenu post. što je neispravno. Što je neispravno. E to je kefara kod jemin. Znači, otkup za zaklet. <clears throat> E, mnogi općenito znači zavjet smatraju pohvalnim jel tako? Međutim, ovdje treba napraviti razlog. Allah subhanahu wa ta'ala hvali one koji ispune zavijet. Allah subhanahu wa ta'ala ne hvali one koji se zavjetuju. Napravite razliku. Ima razliku. Očite, je tako? Allah subhanahu wa ne hvali one koji se zavjetuju, nego hvale one koji ispunjavaju zavjete. Iz čeg možemo zaključiti, je tako? I na osnovu hadita koji ovdje spominje isto tako, da je Resul sallallahu alaihi sallam zabranio da se ljudi zavjetuju. tako? Pa je rekao, zavjet ne donosi nikakav hajr, nego se zavjetom uzima ili izvlači čupa od onoga koji je skrb. A Allah subhanahu wa nije skrb. Je tako? Pa da se zavjetom od Allaha subhanahu wa nešto iznuđuje. Ja rabi ako mi dadneš tako, tako, tako, ja ću tako, tako, tako. Kao, kao Abdul Mutalib, je tako? Ako mi dadneš deset sinova, ja ću desetog žrtva. Jeste razumili? Znači ne. Pa je Resul sam to zabranio svakako ovaj hadis bilježi ima Buhari, Muslim, drugi i tako dalje. Mnogi drugi onaj, upućuju na to da čovjek ako se zaveti u nečemu što nije, jel tako, od propisanih ibadeta, znači zavjeti se nekim onako stvarima kao što kaže da je vidio Resul sallallahu čovjeka koji vode dvojica njegovih sinova, nose ga praktično, vode ga između sebe, on ne može da stoji. Pa kaže šta je s ovima? Šta je s ovim čovjekom? Šta mu je? Pa su rekli, ja Rasulallah zavjetovao se da će ići pješke na svojim nogama do kavi. Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, inna Allah an ta'adibi hada nefsehu Zaista Allahu subhanahu wa ta'ala paćenje ili iznurivanje samog sebe, zlostavljanje samog sebe od strane ovog čovjeka ne treba. Zaista Allahu subhanahu wa ta'ala samo iznurivanje ili patnje, samo sebe izlaganje patnje Allah subhanahu wa to ne treba. Pa i ovo kontekst, i ovo došlo u kontekstu znači šta odvraćanja od takvih zavjeta. Pa mi je naredio Rasul sallallahu alaihi da jaše, zabranio znači da, da ide pješke. I tako dalje. Isto tako okrotubno Amer kaže moja sestra se zavjetovala da će ići pješke do Allahove subhanahu wa ta'ala kući misli se Kabe, bosa. Pa je tražila od mene da tražim fetvu od Resula sallallahu alejhi tako da pitam Resula sallallahu alejhi Pa sam ga pitao, pa mi je rekao neka ide i pješke, a nek i jaši. Znači da ne ispuni ovakav zavjet, odnosno ovakav za zavjet, da ne ispuni ovakav zavjet. Imamo znači kontekst da Allah taj ta'ala hvali onaj koji ispuni zavjet. Imamo drugi da Resul sallallahu zabrani za zavjetovanje. Na neki način ga pokudio, jel tako? Nije ga zabranio jer ne bi onda Allah smara tala hvalio one koji ispune zavjet. Svaka zabrana Rasula sallallahu i ne naređenje može biti onoj u osnovi šta važi bile haram, haram. Međutim, ako ne dođu neki drugi dokazi koji pućuju da ta zabrana ili to naređenje ne misli se na vađib ili na, na haram. Naprimjer, ako je Resul sallallahu sam nešto zabranio, a poslije to sam uradio. To je znači dodatni podatak koji upućuje na to da se nije mislilo ovdje na na to da je to obavez. Ili je nešto zabranio, a sam to uradio, onda se onda to upućuje na to da nije Resul sallallahu alaihi ve mislio pod zabranom na haram, na haram. Jer Resul sallallahu i ne bi nikad uradio ono što je haram, nego naš se odnosi da je to pokuđeno. Htio je da odvrati, znači poticanje da ljudi to ostave i tako mekru. A ovo što je naredio pa sam, jel tako, to izostavio i tako dalje, onda to je pohvalno, poželjnom stehaku. Znači imamo da Allah tela hvali one koji ispunjavaju zavjet. Allah tela ne hvali oni koji se zavjetuju. Nego kad se zavjetuju da ispuni zavjet. Imamo da Resul Salah nisam to zabranio. Znači da nije baš pohvalno da čovjek sam sebe obavezuje nečim što mu Allah nije u obavezu stavio. Da tako i da je bolje da ostane slobodan od obaveze, da ne nameće sam sebi obavezu. I imamo treći da je Resul Salah naređivao da se ne ispune zavjeti koji su šta u kojima nije, znači ne ogleda se nikakvo dobročinstvo, nikakav ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako, nego su ti zavjeti sami po sebi bila šta? Neko iznorivanje, patnja, tako dalje, mučenje i tako dalje. Dobro, to je što se tiče zavjetova. Za Allahovu pomoć ovo je sad jasno. Pa je najbolje da se čovjek ne, ne zavjeti. A kad se je nek ispuni zavjet, osim ako nije u pitanju neki haram ili nešto što ne posjedi ili nešto što je od ovih stvari koje su spomenute ovdje u haditmu u patnje, nekog ignorivanja, iscrpljivanja i tako dalje. Dobro, recimo. Ovdje što smo rekli za zakljev samo, na kako se zakljev odnosi na zakljev da se zakune čovjek Allahom samo ili... Kefadat za zakljev. Kad se Allah kad se Allahom zakunemo, ono? ja, to se se zakune da će uraditi to i to, ili da neće uraditi to i to, pa onda ovo uradi ili ovo ne, ne uradi. Jeste razumeli? Onda treba da se otkupi za tu zakonu. Ona se zakune na primjer što je zabranjeno, zakune majke mi, na primjer roditelji... Da obnovi šehadet, Da obnovi šehadet, jesu. Da se obnovi šehadet, tako? Bez obzira što je u zaboravu u nekom piru. Bez obzira, e, to jest, znači takva zakletva jest mališe, zato što je to puka riječ na jeziku, mališe. A kad bi bila zakletva iz, sa nijetom veličanja nečega i uzdizanja na, na nivo, da tako, to da bi bio veliki šit, a tako. Znači šta smo imali od pitanja, da je vađiv ispuniti zavjet kad već dođe, da ako je zavjet i ibadet, kao što smo ustanovili i utvrdili, onda je zavjetovanje nekome drugom ima Allah s.w.t. širk i da nije dozvoljeno se zavjetovati da čini čovjek grije i nije dozvoljeno pogotovo takav zavjet istu isponiti. Nije dozvoljeno takav zavjet ispuniti. Dobro, malo još? i zavjeta. Pa zakletva je, to je jasno razlika. Znači zakletva je kune se time i time, tako? Da će uraditi to i to. A zavjet, pa tako? ja Rabbi, ja Allah, tebi se zavjetim da ću uraditi to i to, jel tako? Ako mi ozdravi dijete, jel tako? Ili ako mi ovo, ako ono, tako, zavjetovan. Pa kad se ispuni to što je se zavjetuje i kad mu Allah to dadne, onda treba da ispuni svoj zavjet. Slika, jel tako? Različito sasvim, nema sličnosti. Čovjek priča u govoru, kaže ja ću tako mi toga i toga, jel tako? kao što malo prije kaže, zakune se majkom ili nečim, ili se zaklinje majkom da potvrdi istinitost nečega i tako dalje. Dok je zavetio na nešto drugo, nema sumnje da je jasna razlika Student krene na ispit, tako, i onda svrati na turbe i zavjetuje se ako položi danas ispit iz matematike, da će klanjati na filu to rećata, tako, u tokoma. Kako rade, umjesto da dok klanja na filu tih sto rekata, da je klanjao jaciju, jel tako, i noćni namaz, onda uzeo knjigu pa učio, pa položio ispod, bolje je bilo, tako, Znači, takvi zavjeti Tako, i to ubjeđenje, što se zavjeti sad turbetu? Zato što ubjeđen da ovaj na neki tajanstven način može učiniti da on položi. A ta moć, takva moć, to je samo Allah tako upravlja stvarima. Na taj način Budi i ono bude, tako. Ne mora nikakav direktan sebe da bude. Sljedeći pogled. Od širka i traženja zaštite od nekog drugog mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Od širka i traženje zaštite od nekog drugog mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Pod ovim poglavljem kaže ajet iz sure džini. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا da su ljudi od znači muškarci od ljudi tražili zaštitu kod muškaraca od džina, pa su im samo objest povećali. Pa su im samo objest povećali. Znači ovaj ajet očito potpada pod ovo poglavlje, jel tako? Traženje zaštite od nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ovo traženje zaštite od nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala je jedan od uzvišenih ibadita. Jedan od uzvišenih ibadita. U komentaru ovog ajeta kaže da se prenosi da su mu'mini od džina, kad im je postala, postao jasan pravi put i da je pravi put put Rasula sallallahu alaihi sallam, povjerovali Rasulu sallallahu alaihi sallam i postali muslimani, jel tako? A onda su spomenuli stvari od širka koje su činili. Prije prihvatanja Islama, znači u džahiliji. I od tih stvari je da su uzimali za zaštitu nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, znači da su ljudi uzimali njih za zaštitu Traži od njih zaštitu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, pa su im samo objest povećali, šta može da znači? Samo su im objest povećali, kad su ljudi zatražili od džina zaštitu, da je to džinima samo obijest povećalo, da se oni još više uzoholili, jel tako? Inače, džini se boje ljudi, tako? Ali kad vide od ljudi kako se boje džina i kod njih zaštitu traži, onda to onda im to samo obijest poveća. tako, pa onda još više zlostavljaju i još više onda ljude napadaju i jezijete uznemiravaju. Baš onda kad ljudi od njih zaštitu traže. Da može znači da ajet se odnosi na to. Ili kažu da se ajet odnosi da kad su ljudi zatražili zaštitu od džina, tako, da su džini onda slobodnije još više se upustili šta, u to da ljude još više u zlo i još već u zabludu zave, zavodi, a nema nikakve smetnje da ajet obuhvata i jedno i, drugo. Da znači, kad su ljudi zatražili zaštitu kod džina, da je to povećalo i objez džina, a isto tako da su džini, kad su to vidjeli još više ljude u zavodu, poticali još više u zavodu, gurnuli, gurali, jel tako? Spominje se da su ljudi u džahilijetu, jel tako? U komentaru ovog ajeta sve stoji Znači da su ljudi u džahilijetu kad na putu se nastanili u neku dolinu, jel tako, ili došli da prenoći ili da borave u nekoj dolini, jel tako, da bi onda tražili zaštitu od gospodara te doline, od, znači, njegovih ljudi, odnosno gospodara te doline od, dži, od džina. Tražili kod njega zaštitu da ih on štiti od onih koji su pripadnici njegovog, njegovog naroda, tog džinskog svijeta, jel tako? Pa je Resul sallallahu alaihi ve sellem podučio muslimane da kad dođu u situaciju tako da se spusti negdje i da negdje se nastane jel tako da uzmu negdje da prenoće i tako dalje ili da odmore da kažu šta Eudu bi karimati tamati min šeri se Allahovim savršenim riječima od zla što je stvori što stvori pa ova kratka do utječem se Allahovim savršenim riječima od zla što je stvori pa savršene riječi, to su riječi koje ne, znači, u kojima nema nikakvog nedostatka, nedostatka tako, i nikakve manjkavosti. Za razliku od, od riječi ljudi, uvijek se može komentarcati način, a tako propusti manjkavost, nedostatak u izrazu i tako dalje, nedorečenost i tako dalje. Neki kažu da su ovdje ove savršene riječi u stvari Kur'an. Kur'an. Zašto? Zato što Allah s.w.t. već u Kur'anu objavio da je Kur'an lijek. Svi učenjaci se slažu da nije dozvoljeno tražiti zaštitu a, od stvorenja. Pa tako, traži se zaštita od stvoritelja. Nije dozvoljeno tražiti zaštitu od nečega što je stvoreno. Na šta upućuje ovo? Da Allahove savršene riječi nisu kao što kažu džehmije, tako, kao što kažu razne zalutale se, Kažu da Allah s.w.t. ne govori, nego da stvara riječi izvan sebe. Ste U tom slučaju bi Allahove riječi bile stvo, stvorene. Je tako? Pa je ovo dokaz da Allah da Allahove riječi nisu stvorene. Odnosno dokaz da Kur'an nije stvoren. tako? Da se traži zaštita Allahovim riječima. A ne traži se zaštita nikad od onoga što je stvoren i u onome što je stvoreno, nego od Allaha subhanahu wa A njegove riječi su njegovo svoj, svojstvo. Dobro. Resul sallallahu alaihi sallam je znači naredio da straži zaštita Allahovim riječima i sam je tražio zaštita Allahovim riječima. Od zla. Min šerima od zla onoga što je stvorio. Min Ovdje od zla onoga što je stvorio. Ne misli se od zla svega što je stvorio, nego od zla koje je Allah subhanahu wa stvorio u nekim stvore, stvorenju, jel tako? Neka Allah subhanahu wa stvorenja stvorio i u njima ima zla, jel tako? Zašto? Zato što ima stvorenja koje Allah subhanahu wa stvorio, u njima nema nikakvog zla, jel tako? Naprimjer, melec, džennet, jel tako? Poslanici i tako dalje. Nema nikakvog zla u njima. Sve samo apsolutno dobro. A ostala stvorenja Allah subhanahu je stvorio u njima i zlo i, do, i dobro. Jel tako? Pa se traži zaštita od onog zla koje ima u nečemu, jel tako? Tamo gdje ga je Allah smano dao. Od tog I šta je to zlo? Zlo ovdje može biti bol ili ono što dovodi do, do njega. Ili ono što dovodi do njega. Kaže, ko kaže kad se spusti, jel tako, negdje da prenoći, Euzu bi kelimati tamati min ma to kaže, lem je durhu Hadis se završava tako. Neće mu ništa naudi, naudi. Jer se traži zašto tamo gdje zaštita sto, stoji. Pa ko zatraži tako zašto neće mu ništa nauditi. Neće mu ništa nauditi. Ko zatraži zašto da Allah subhanahu će ga zaštititi, jel tako? Njegovim riječima ko zatraži, u njegovim riječima. Allah će ga zaštititi. I zato od njega treba zaštitu tražiti. Kaže u hadithu, kao što smo malo prije spomenuli, Men nezala menzima fa kala audu u kerimati da je tamat mi ma halak, lam je yadurhu šeji, hatta jarhala min menzilihi da'a. Ko se spusti na neko mjesto, a zatim kaže audu bi kerimati da je tamat mi ma halak, neće mu ništa nauditi sve dok se ne pomiri sa tog mjesta, ne krene sa tog mjesta, dok se ne presali sa tog mjesta. To je hadith. Zato je Resul sallallahu alaihi sallam kad su mu jedno od plemena ponudili za oženi jednu od njihovih najljepših žena, pa je Resul Salari se prihvatio. Tako? Prihvatio je Resul Ali ostale žene Allahovog poslanika Salari se majke vjernika, svi je nagovorile kad ti dođe Resul Salari sada i uđe kod tebe, reci utješim se Allah spano od tebe. Pa je ona miskina kad je došao Resul Salari se on ušao kod nje rekla utječi se Allah smano te pa je rekao Resul Salari sedam zaštitila si se veličanstveni puštena si i idi svojima tako taj kod kog si zatražila zaštitu on te zaštiti gotovo tako nahar sljedeći pogled znači od ibadeta taj traženje zaštite traženje zaštite jedan od uzvišenih ibadeta traženje zaštite kod Allah subhanahu wa ta'ala dokaz ajeti sure i ova do, dova. Tako. Kad se bori ovdje o zaštiti širku, traženje zaštite na poseban način i badate, jel tako? tako? A ne misli se na, jel tako, traženje azila a, ili traženje utočišta. Kao što su muslimani, pružali su im nekad mušrici, jel tako, zaštitu, jel tako, u neke, jel tako? Ne misli se na to, jer ovo je nešto direktno direktno i obraćanje ži, živom koji je tu pored da uradi nešto što ti znaš da on može i što je važeći odnos, je tako, sebe poznati, uzročno postične veze su poznate, vidi, i očite. Ne misli se na to nego, na traženje zaštite i pribjegavanje na jedan, to tako, tajanstven način, da se traži i misli da neko drugi mimo Allah subhanahu upravlja stvarima i događa događajem. Na to sam mislim. Dobro. Sljedeće poglavlje. Od širka je traženje pomoći od nekoga drugog mimo Allaha subhanahu Ovdje isto. Traženje pomoći od nekoga drugog mimo Allaha subhanahu U čemu? U onome u čemu samo Allah subhanahu može pomoći. To svakako ne obuhvata dodajem telefon, dajem olovku i tako dalje. Ne. Znači ne, nego je to traženje pomoći ka u stvarima u kojima samo Allah subhanahu ima moć da upravlja njima. A ono gdje je Allah stvorio stvorenja i odredio sebe koji mi znamo i naučili smo ili tako posljedice posljedične veze znamo koji između stvari, to nije od tih stvari. Svakako da se prizna i da se vjeri to da je sve to Allah stvorio i da će djelovati i samo ako Allah bude htio. Šta je traženje pomoći? Tamo je traženje zaštite, ovdje je traženje pomoći. Traženje pomoći je traženje pomoći u nevolji. Traženje pomoći u nevolji. Tamo je traženje zaštite da te ne stigne nevolja. Ovdje kad je već nevolja tu, traženje, po, traženje pomoći. I to traženje pomoći u tom slučaju kad stigne nevolja je u stvari šta? Do, do. E zato je to Zato što je dova i ba, i Ne smije se činiti nikome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala. Dvije su vrste dobi dova i ibadeta i dova traženja. Je tako? Dova traženja i zahtjeva. Dova i ibadeta je svaki ibadet, makar u njemu ne bilo nikakvog zahtjeva. Makar u tom ibadetu ne bilo ničega u kontekstu daj mi, tako, pomozi mi, ne. Ibadet, svaki ibadet je dova. Namaz, post, hač, svaki ibadet je dova. Je tako? Iako u njemu nema nikakvog traženja, to je jedna vrsta dove. A svako traženje i dozivanje, jel tako, traženje je u stvari opet dova. jedno i drugo je dova. I ove dvije vrste dova obavezno idu jedna uz drugu. Pa onaj kome se i ibadet čini, obavezno se od njega i, tra, i traži. Pa neće mušici otići kipovima traži, činiti ibadete, a od Allaha tra, traži, nego opet traži od onih kojima direktno čine i jel tako? A onaj ko čini ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, pogotovo nema nikakve potrebe, niti mu treba, pa tako da od nekog drugog traži. Pa onda idu jedna, jedno za, za drugim. Ide jedno za drugim. Dobro. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَدُرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ يَدَنْ مِنَ الظَّالِمِينَ Nemoj dozivati mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nikog ko ti ne može ništa pomoći niti naškoditi. A ako to uradiš, onda sti ti zaista mi. Šta su ovdje mi, Ovdje su odvaleni, šta? Mušriki. I zaista ovo glupa stvar. Zašto? Zato što u sljedećem Svano kaže uvanjem se skellahu vidorim fela kaši fela Ako ti Allah dadne neko zlo i poklopite nekim zlom, nikoga ne može uzdići i otkloniti mimo Allah Svano ako ti želi neko dobro, opet ti niko ne može to spriječiti dobro mimo Allah subhanahu Pa zašto onda dovu upućivati i tražiti od nekog drugog mimo Allah subhanahu wa ta'ala? Mimo Allah subhanahu Znači ovdje Jer širk, tako, zlolom može biti nekad širk i kufra, nekad fisk, nekad grije, masije, ispod širka i kufra. Ali ovdje je zaista širk bez ikakve sumnje. Jer je to i jer je to ibadet. Allah subhanahu ta'ala ga zabranio da se čini bilo kome drugom mimo Allah subhanahu ta'ala. Šta je najveća potreba ljudi, jel tako? Najveća potreba ljudi je i ono što treba da traži i rad čega treba da svedu svoj ibadet. Samo Allah subhanahu ta'ala je i ostalo, između ostalog i rizka. Rizk. Pa kaže, febtagu inda Allahe wa'budu. Tražite od Allaha subhanahu ta'ala rizk i njemu ibadet činite. Pa Allah subhanahu ta'ala u drugim ajetima podučava, podučava nas da niko ne posjeduje risk ni na nebesima ni na zemlje. Da je risk u Allahu i subhanahu wa ta'ala ruka. Pa i sa te strane zašto onda zbog čega činiti ibadet i tražiti nekoga drugog mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Pa Allah subhanahu wa ta'ala postavlja pitanje, odnosno kroz to pitanje ističe وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَا يَوْمُ الْقِيَامِ ko je u većoj zabludi od onoga ko doziva mimo Allah subhanahu onoga komu se neće odazvati do sudnjeg dana. sad Znači, koga god bi dozivao mimo Allah subhanahu nije stvoritelj, nije vlasnik, nije vlasna da ti da ono što od njega tražiš. Ne možeš ti dati. Ne čujete, neće se odazvati. Tako. Ništa ne posjeduje, jer sljedeći ajet poslije ovog ajeta govori o tome. Ma jemli kune min kitmir. Pa oni ne posjeduju ni onu tanku lustricu na, košpi, na košpi od, od temra, od hurme. Kad jedeš hurme, tako, pojedeš hurmu, a onda na košpi ima ona tanka opnica. E, ni to ne posjedi. Znači, ništa ne posjedi. Zatim, kaže Allah subhanahu ta'ala mušicima, nakon što im je objašnjeno, te koji vi dozivate ne posjeduju ništa. I oni vas ne čuju. A i da vas čuju, ne bi vam se odazvao. I kad saznaju na sudnjem danu da ste njih dozivali, oni će zanegirati to vaše dozivanje što ste, i još više će vas zamrziti što ste njih dozivali, tako? I sve i to Allah s.w.t. obavješta. A onda opet mušicom postavlja pitanje. Kaže Allah s.w.t. Am men mutarra i da dahu Zar isti onaj koji se odaziva onome koji je u nebezizlaznoj situaciji i onaj ko odagnava nedaće zlo. Pa onda, znači, Allah s.w.t. postavlja ovako pitanje. A poslije toga kaže, e ilahum Allah. Zar ima drugog ilaha uz Allaha? Zašto ovo pitanje smo postavili? Zato što su svi mušici duboko ubijeđeni i čvrsto vjerovali i svi se tako ponašali. Da kad dođu u neku tegobnu, tešku situaciju, šta? Fa ida rakibu fil fulki. Da'u Allahe muhlesine lahudin. A kad se popnu na lađu, onda Allahu iskreno se obraćaju, njemu da ih iskreno puće. Jer namoru sad nema više ni lata, ni uzata. gotovo. Ni menata, ni hubela, nikog. Svata. Znači, sad se iskreno obraćaju, a zato sad vidi kako vi znate ko će vas pomoći i ko će vam se odazvat kad dođete u tu situaciju. Pa zar ima drugo? Ko je onda? Zašto vam ove ime pomognu tako u toj situaciji? Zašto njih ne dozivate? Pa ovo dokaz, upečatljiv dokaz za svakog od tih ljudi koji su živjeli i sami tako vjerovali i tako se ponašali. Pa je ovdje dokaz šta da se doziva i dove upućuje onome ko može pomoć, Jel tako? I ono onaj, u čijoj ruci moć, stvaranje, rizik, njemu se dove upućuje. Onaj ko se odaziva, a ne upućuju se dove onome nikome ima Allah smano tako. Jer niko drugi se neće odazvati. Dobro, traženje pomoći, jel tako? A traženje pomoći je do da traženje pomoći Zato se prenosi, tako kao što bilježi imam Tabarani, rahmehullahu ta'ala, da je u vrijeme Rasula sallallahu alaihi sallam bio jedan munafik koji je ezijetio mu'mine. Pa je rekao neki čovjek, u nekim predama se spominje da tu bio Abu hajdemo tražiti pomoć od Rasula sallallahu alaihi sallam, pa je upotrijebio ovu riječ nestavitu. Hajmo tražiti pomoć od Rasula sallallahu alaihi sallam protiv ovog munafika. Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, kad je to čuo šta? ne traži se pomoć od mene, nego se traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Rasul sallallahu alaihi sallam ovo stvorio, iako je ono u čemu su oni tražili pomoć od njega, bilo, znači bio je u mogućnosti to Rasul sallallahu alaihi sallam da uradi. tako? Da ovog munafika ili kazni ili preduzme nešto protiv njega, jel tako? Da ih zaštiti od njega. Razumiju Ali šta Rasul sallallahu alaihi sallam je htio da zaštiti te teuhid i da zatvori vrata traženje pomoći od bilo koga mimo Allah subhanahu Ovim izrazom, kako je rečeno ovdje, da se traži pomoć. Pa ako je Resul sallallahu se nam zabranio, čak i opomenuo u slučaju i u stvarima u kojima je bio mogućnosti da im pomogne, kako je onda za one koji danas traži pomoć i dozivaju one koji im ne mogu pomoći u stvarima i u stvarima u kojima znači moćan samo Allah subhanahu to je sigurno od, od To je sigurno od širka. Pa zašto je ovdje traženje pomoći spomenuto posebno poslije dove? Zato što je to čest oblik do, dove. Ako bi govorili samo o dovi, mnogi ljudi ne bi osjetili da traženje pomoći potpada pod dovu, dozivanje nekoga, traženje pomoći. Tako, da pomogne na znači, neki nedirektan način, ali tako, poznat način uzročno postići veza i sebeba i zakona koje je Allah s.w.t. postavio. Razumijem. Mnogi ljudi ne bi osjetili da to podlazi ili da to, ulazi pod dobu i da je to šir. Zatim, ovdje je spomenuta ajet, znači dozivanje nekoga drugog mimo Allah s.w.t. niti koristi, znači niti ko, iko drugi mimo Allah s.w.t. može koristiti ili štetiti. Onda nema smisla takvog dozivati, tako? Niti koristi, niti se, niti šteti. Da je ovo širk, ova dova, tako? Zatim, Allah subhanahu u ovom kaže, ako bi ti to uradio, bio bi od lalimin. Ko? Ko? Muhammed sallallahu koji je obraćanje Muhammed Ako bi on to uradio i dozvao nekoga mimo Allah subhanahu ta'ala, tražio pomoć, šta bio bi od mušrika. Pa šta je onda se osta? Se ostalim. Pa tako. Svakako Allah subhanahu njega od toga zaštitio, ali ovdje, znači, ibret u, u ovom obraćanju i direktnom obraćanju Rasulu sallallahu alaihi Ovo obraćanje i dozivanje nekoga drugog mimo Allah subhanahu wa kao što smo vidjeli, ništa ne koristi. Nema nikakve koristi od njega na dunjalku, ali je od njega ogromna šteta, tako? jer je kuf, nevjerstvo i širk. I tako dalje, da je to najveća zabluda, jer Allah subhanahu wa kaže وَمَنْ أَضَرْبُ مِنْ مَنْ يَدْرُ مِنْ Ko je u većoj zabludi? Najveća zabluda. Da. I na kraju kaže ovdje jedna čudna stvar, svi mušici potvrđuju i potvrđivali su da se onome koji je u bezizlaznoj situaciji pritisnut nekom iznenadnom, nevoljnom, jel tako, da mu se ne odaziva i ne može odazvati niko osim Allah. A onda opet i bade, pored toga čini nekome drugom, mimo Allah Znači oni su sami tvrdili vjerovali, jel tako? I sam se tako ponašali. Kad dođu na more, na zapuše oluja, svi Allah da a opet kad dođe na kopno i vade čini i dovolim i, ki, i kipovi. Čudna stvar. Dosta danas čudnih stvari ima. Molim Allah subhanahu da nas uputi u i da nas očini svakog širka i da nas učini od onih koji i pomoć i zaštitu traže samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. A onaj ko Allaha subhanahu wa ta'ala uzme za pomagača zaštitnika, Allahu je dovoljno. Allah subhanahu wa ta'ala je dovoljno i zato se u ovom duhu treba odgojiti i kod sebi izgraditi osobinu, jel tako, tevakula, ljubavi, osnovica na Allah, smano tajana, tražnje od njega pomoći, zaštiti, nade u njegovu milost, čvrste vjere u njegovu apsolutnu moć, znanje i uz pomoć insan kad je svjestan da mu svi ljudi kad bi se okupili da mu naštete ne mogu ništa našteti osim onoga što je Allah propisao i dozvolio ili da u pomognu, ne mogu ništa pomoći, osim onoga što je ova spana propisao i onda on prolazi kroz ovaj život drugačije od ostalih, od ostalih, jel tako? Puno lakše, puno lakše nego oni koji nemaju svijesti i vjerovanja ovu koje je potrebno i odnosno zapravo ovo vjerovanje i ovaj tevekul i ove stvari o kojima govorimo tražim pomoći od imana i šartova imana. Mi tako u Allah tera vjerujemo i tako Allah subhanahu wa ta'ala vjeruje. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na tom vjerovanju. نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم أو ما رأيتم درة عين لها فيها علم أو ما رأيتم درة عين أنها فيها علم قمرا أراها إنها بدر إذا ما البدر كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لي بربك يا أخي معي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأدم هذه سمية مزقات وبحربة الباغي الأدم هزأت بفرعون الذي قد واستعصيتني ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم صبر الهزابر لأنه عشق الهدى والبيع تم هذه مصارع عشق عشقهم قرباتهم لله دم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم تركوا النزال الضلال لأنهم لم يألفوا عشق القمم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم عشقوا العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم عشق شيخ العقيدة أرقصوا روحا ونفسا لم تضر يا أمتي فلترقبي فجرا يبيد لك الظلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم